Allah subhanahu wa ta'ala katika malipo yaliyokuwa mema lakini pia akiwaonya na kuwatahadharisha wale wanaofanya mabaya wale wanaofanya maovu na adhabu za Allah tabaraka wa taala na yale watakayoyapata katika mateso mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akaufikisha ujumbe aliyopewa na Allah na akaitekeleza amana aliyopewa na Allah akaulea umma na umma ukaleleka mpaka ukayafikia yale uliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala يقول ربنا تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waumini wa Kiislamu neema kubwa mno na neema yenyewe ni kuwaletea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume ambaye alikuwa akiwafikishia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala mtume ambaye alikuwa akiwafundisha yale yaliyokuwa na maslahi na manfaa katika maisha yao na dunia yao na akhira yao mtume ambaye alikuwa akiwalea na kuyasimamia yale aliyowafundisha kuyatekeleza katika matendo yao ya kila siku na wao walikuwa kabla ya mtume katika upotovu wa hali ya juu kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam kama ambavyo alikuwa akiufikisha ujumbe wa Allah hakutosheka na kufikisha peke yake bali mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwalimu aliyekuwa akiwafundisha masahaba na akihakikisha kwamba wale wanaoingia katika Uislamu lazima wajue Uislamu ni kitu gani lazima wajue Uislamu unataka nini na Uislamu hautaki nini lazima wajue baina ya dini ya Uislamu tofauti yake na dini zingine ikawa mtu anaposilimu lazima afundishe lakini pia mtume hakutosheka na jambo la kuwafundisha bali aliyasimamia matendo waliokuwa wakiyafanya yanaendana na yale walioyasoma ama yako tofauti na akawa akiwarekebisha katika maneno akiwarekebisha katika matendo akiwarekebisha katika miamala yao akiwarekebisha katika tabia zao hakuna upande katika maisha ya mwanadamu ila mtume sallallahu alayhi wasallam alibainisha haya maisha walioyaishi masahaba chini ya usimamizi wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni maisha yaliyowafanya wakawa ni watu bora wenye kuheshimika wakawa ni watu bora wenye kukatazika wanapokatazwa hata kama ni mambo wanayoyapenda waliacha lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akitoa onyo la dhahiri kwa, watu waliokuwa wakikhalifu yale waliokuwa wakifundishwa yale waliokuwa wakielekezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wakaadabika na watu wakawa ni watu bora na watu wakawa ni watu wenye kuheshimika waliheshimika katika familia zao waliheshimika katika jamii zao waliheshimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukisoma tarehe ya masahaba unawaona kuwa ni watu walikuwa waajabu ni watu waliokuwa makini na ni watu waliousimamia Uislamu na Allah akayasimamia maisha yao na sisi tukihitaji kuyapata maisha mazuri tukahitaji kupata salama katika maisha yetu haya dunia na kutengezekewa na mambo yetu na familia zetu tuipite njia walioipita wao tushikamane na yale walioshikamana nayo wao tutafanikiwa na tutafaulu katika الدنيا أيها المسلمون عباد الله enyi waislamu waja الله روى الحديث الإمام أبو نعيم في الحلية وأبو جاود وغيرهما من حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان أنا سيموليا منينه أنا سيم رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yushaku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha muda si mrefu wataitana mataifa ya makafiri kuwashambulieni kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula umma wa makafiri kwa kutofautiana itikadi zao na mienendo yao na kuchukiana kwao lakini hawa katika kupiga vita Uislamu na Muislamu wataungana na wataitana katika kumshambulia Muislamu faqala qa'il mmoja katika waliokuwepo katika kikao kile cha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akauliza kwa Mtume awa min qillati nahnu yawma'ihi ya rasulullah ewe mtume wa Allah hilo jambo la makafiri kuitana kutushambulia sisi litakuwa limetokamana na uchache wetu wakati huo anauliza hivi kwa sababu walikuwa ni watu aiza kwa sababu walikuwa ni watu wenye heshima kwa sababu walikuwa ni watu wenye kuogopwa bali kuna miji masahaba walikuwa wakiingia hawapigani watu wa mji wanasalimu amri bali kuna watu walikuwa na hamu tu kumuona kwamba huyo ndio sahaba wa mtume na hata makafiri waliokuwa wakiteka baadhi ya watu katika vikosi vya vita walipohitaji kuwaona masahaba wa mtume walitoa majaribio magumu sana ya kutoa nafsi za watu ili kuwajua masahaba wana thamani gani katika dini na wakajua kweli hawa ni watu wenye kuithamini dini yao kuliko kitu kingine kwa thamani hiyo na Allah akawapa thamani katika dunia sasa sahaba anastaajabu na haya maisha hivi mpaka watu waweze kuitana hawa wanaotuogopa leo hawa ambao wakitusikia tunatajwa wanaogopa leo watakuja kuitana kwa kutushambulia sisi ni kutokamana na uchache wetu qala mtume alayhi salatu wassalam akamwambia bal antum yawma idhin kathir bali nyinyi wakati huo mtakuwa wengi sana hamtakuwa wachache dhana ambayo walikuwa nayo sahaba ni dhana walionayo watu wengi katika maisha ya leo kwamba msaada wa Allah utategemeana na wingi wa watu mafanikio ya watu yatategemeana na wingi wa watu na jitihada zao na nguvu zao na kujituma kwao na mtume akakanusha jambo hili kupata nusra kutoka kwa Allah na kupata heshima inayotoka kwa Allah kupata izza inayotoka kwa Allah hakupatikani kwa wingi wa watu kunapatikana kwa watu kuitekeleza dini kwenye maisha yao kamwambia bal antum yawmaidhin kathir bali nini wakati huo mtakuwa wengi sana walakinakum ghutha'un kaghutha'u sal lakini wingi wenu utakuwa kama ni wingi wa mfano wa takataka zinazopelekwa kwenye mifereji ya maji ya mvua ni wengi hamjitambui ni wengi hamjui thamani ya dini yenu ni wengi hamna thamani kwenye jamii yenu ni maisha tunayoishi sisi waislamu leo hii kisha mtume akawaambia masahaba zake sallallahu alayhi wasallam wala yuzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum na Allah ataondoa heshima yenu katika vifua vya makafiri hawa makafiri ambao watakaokushambulieni na hawa makafiri watakaokuwa wanaitana kwa ajili ya kuwashambulia na kuishambulia dini yenu hawatakuogopeni hawatakuheshimuni Allah ataiondoa heshima yenu kwa sababu nyinyi mmeondoa heshima ya dini nafsi zenu midamu mmechagua maisha na hamuitaki dini na Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa heshima yenu kitakachofuatia wala yakdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan Allah ataingiza ndani ya nyoyo zenu wahan qalu mal wahan ya rasulullah wakauliza wahan kitu gani mtume kawaambia hubu dunia mtakuwa ni watu mnaipenda sana dunia wa karahiyatu maut mtakapoipenda dunia mtaitumikia dunia mtakapoipenda dunia mtaishi kwa ajili ya dunia mtakapoipenda dunia mtakusanya vya halali na vya haramu kwa ajili ya maisha yenu ya dunia mtaimarisha dunia yenu na kuanzia hapo hamtopenda kifo tena mtakichukia kifo hamtopenda kifo na mtakuwa tayari kutoa gharama za aina yoyote kunusuru kifo na haya ni maisha unaishi umma wa Kiislamu leo hii maisha magumu maisha mabaya maisha ya udhalili maisha ya unyonge maisha yasiyokuwa na thamani kwa sababu umma umefikiri kwamba thamani yao na heshima yao inatokana na wao kuimiliki dunia kumbe thamani yao iko kwenye dini yao thamani yao iko kwenye sunna za mtume wao sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون عباد الله أي إسلام وجه الله موضوع نبانا نحديثي إلى مففنوزي مبانا wanachuoni wameandika maneno mengi sana katika حديثه بل حديثه ni alamu min a'lami nubuwatihi sallallahu alayhi wasallam ni alama miongoni mwa alama za utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameeleza kwenye hadithi yale ambayo umma unaishi sasa hivi katika maisha haya muislam baba muangalie katika nyumba yake ana heshima kiasi gani jiangalie wewe nyumbani kwako heshima yako iko kiasi gani angalia nafasi ya waislamu heshima yao iko wapi lakini angalia watu kwa sababu ya kuyapenda maisha na kwa sababu ya kuchukia kufa watu wameingia katika shirki za ajabu sana kwa nini amekwenda kwenye shirki anaamini atapona ataendelea kuishi kiendelea kuishi utakufa ama hautakufa hapana habari ya kufa sipendi kuisikia kwenye maisha yangu kwa sababu nimeitengeneza dunia ninayohitajia sasa hii dunia ambayo watu leo wamepoteza mwelekeo kwa sababu ya kuitumikia imewafikisha watu katika mahala pabaya lakini angalia pia hata viongozi waliposhindwa kuitumia nafasi yao kama viongozi wa dini katika kuzilea nafsi za waumini na kuzilea nafsi za watu umma umefikia katika hali mbaya kabisa hata kiongozi akisema jamii inamtazama kwani yeye anayaweza kwani yeye anafanya kwa sababu yeye mwenyewe ameacha dira ingetoka kwake na watu wakajifunza kutoka kwake kwamba anaishi na yale yanayoyasema yale yanayoyasema yanatafsiriwa na matendo yake ya maisha yake ya kila siku ya miamala yake ya watu watu wanabadilika kutokana na yeye lakini kwa sababu mwongozo umeachwa nafuu inapotea na hali inazidi kuwa mbaya ni lazima turudi nyuma ni lazima tuangalie njia ya salama kuna maneno ameyasema Sheikhul Islam bin Taymiyyah na wameyasema wanachuoni wengi katika wanachuoni wa salafi waliopita tangu katika maisha ya tabi'i maisha ya tabi'i tabi'in na wale waliowafuatia wameyasema haya maneno as-sunnah mwenendo wa mtume as sunnah tabia za mtume as sunnah mwongozo wa mtume as sunnah itikadi ya mtume mwenendo wake wote kuanzia katika itikadi yake kuanzia katika ibada zake kuanzia katika tabia zake na miamala yake kuanzia katika yale aliyokuwa akiishi nayo ya kimatendo mithlu safinati nuh ni mfano wa jahazi la nabii nuh alayhi salam jahazi la nuh lilikuwa ni jahazi ambalo aliamrishwa na Allah alitengeneze baada ya watu wake kuukataa ujumbe wa Allah na Allah akamwamrisha abebe ndani ya lile jahazi viumbe vya kike na viumbe vya kiume katika wanadamu na viumbe vingine wale waliomwamini na jahazi lilikuwa kubwa na watu wakaingia kwenye jahazi la Nuhu wanachuoni wakaufananisha muongozo wa mtume wakazifananisha tabia za mtume itikadi zake na ibada zake ni mfano wa hili jahazi la Nuhu mara kibaha naja aliyepanda amesalimika na hivyo atakayepanda jahazi la sunna atasalimika wa man takhallafa anha halak na atakaye bakia nyuma akaona sio wakati wake akaona muda haujafika akaona hawezi kubadilika kwa sasa wa man takhallafa anha halak na atakayebakia nyuma ataangamia jahazi la nuhu lilipotengenezwa watu wa nuhu walikuwa wanapita wanamfanyia mzaha wewe watengeneza jahazi kubwa hivi tena nchi kavu atakayekusaidia kunipeleka baharini nani nani atakusaidia manake wale kukubali wenyewe wanahesabika kwa vidole wapita wakimfanyia mzaha na Nuhu wanaendelea na wajibu waliopewa na Allah ukafika amri waingie kwenye jahazi wakaingia walioingia Nuhu akamuona mtoto wake kabaki mwambie mwanangu ya bunayya arkab maana mwanangu njoo upande pamoja na sisi mbona umbakia nyuma ambe ah saawi ila jabal ya'simuni min alba baba wewe ndio wahofu bwana wewe endelea mimi nitapanda mlimani nitakapokuwa kule mlimani hakuna mvua ilifika mlimani kuwa na amani baba panda jahazi nenda mimi nitapanda mlimani baba anamwambia maneno anayomwambia ni wahi la asima alyawma min amri llah hakuna atakayesalimika na adhabu ya Allah mtoto anatumia akili yake ila la jabali asibu min alma mimi nitapanda mlimani mvua haifiki huko juu na wewe utakapohitaji kutumia akili katika mafundisho ya dini utaangamia kama mtoto wa Nuhu alivyoangamia utakapochelewa kubakia kuingia katika sunna na ukaona wakati bado kuna njia za ufumbuzi zingine zinaweza kukufikisha katika njia ya salama umeangamia kwa nini Nuhu alilia na mwanae na hakulia na mkewe kwa nini Nuhu alikuwa anahangaika na mwanae na hakuhangaika na mkewe na mkewe ni katika watu waliobakia nyuma lakini hakuna sehemu Nuhu anamwambia mkewe mke wangu kipenzi njoo twende ah mke utaolewa na wengine mtoto hazaliwi na baba wawili baba ni mmoja tu mtoto ni thamarat fuadi mtoto ni tunda la moyo huruma ya mtoto lazima iangaliwe huruma kwa mtoto lazima zifanyiwe kazi na Allah atakuuliza kuhusu mtoto wako yapi maandalizi tunayofanya kuandaa kizazi kitakachokuja kuibeba hii dini au tunaandaa kizazi cha kuja kuchoma magari ya watu au tunaandaa kizazi cha kuja kuvunja maduka ya watu au tunaandaa kizazi cha kuja kukata vidole na mikono ya watu na kuwachoma watu wasiopiga kura tuandae kizazi cha watoto wenye akili hatuwezi kuandaa kizazi cha watoto wenye akili wakati sisi kina baba hatujakubali kuwa na akili kuzifanyia kazi tulizopewa akili zetu hali ya kudhaia hali ya kutojitambua na kujua thamani ya kile ulichonacho katika dini yako hili ni tatizo kubwa sana linatugharimu waislamu wengi turudini katika dini tuipande jahazi ya sunna ya mtume wetu itakuwa sababu ya kufika salama mbele ya Mola wetu itakuwa sababu ya sisi kupata heshima yetu katika hii dunia itakuwa sababu ya sisi kuwa ni watu aza ni watu wenye nguvu kama alivyosema Umar wa ghayruhu min as-salaf nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam sisi ni watu Allah ametupa heshima ametupa nguvu kwa Uislamu faidha btaghayna lizzata fi ghairihi adhallana Allah tukitafuta heshima katika kitu kingine katika mahala pengine nje ya Uislamu atatudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala turudini katika dini tulazimiane na mafundisho ya mtume wetu tulazimiane na sunna za mtume wetu tuzilee familia zetu katika dini na tuzilazimishe nafsi zetu kulazimiana na dini itakuwa sababu ya kusalimika hapa duniani na sababu ya kusalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم